بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم tunaanzia hapo ukurasa wa 12 katikati ya ukurasa يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة هناك بين للزوج فهل بين النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة شيئا yote hayo ameyasema mtume sallallahu alayhi wasallam fi haqi zauja kumhusu mke kwamba o mwanamke zaujatan mu'mina ambaye atakusaidia katika mambo ya akhira الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة تلصوم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها anasema yote haya amesema mtume sallallahu alayhi wasallama fi haqqi zauja kumhusu mke hunaka bayana lizauj ya nyuma alimbainishia mume kwamba mke gani aoe fahal bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi haqqi zawjati shay'a je mtume sallallahu alayhi wasallama amebainisha chochote katika haki za mke yani nani amuoe naqulu naam tunasema ndio tukhatibu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-awliyaa mtume sallallahu alayhi wasallama anazungumza na mawali mawali wa binti biikhtiyari sahibi din ya kwamba wamchague mwenye dini maa husni alkhuluqi mwenye dini lakini pia mwenye tabia njema fayaqul anasema mtume sallallahu alayhi wasallama kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Hatim al-Muzani na pia mfano wake ni hadithi ya Abu Huraira katika Sunan Ibn Majah idha atakum pindi atakapokujieni enyi wazazi wa binti au walezi wa binti khitabu hii inawahusu wao man tardhauna dinahu, yule ambaye mnamridhia dini yake, wa khuluqahu, na tabia zake, fazawijuhu, basi muozesheni. Mizani ya Allah ni vitu viwili, dini na khulqa wengi katika wazazi au walezi wa mabinti mizani hii wameipiga teki, sicho wanachokitizama, sicho wanachokiangalia. Mizani ya Allah ni dini na khulka. Mizani ya wazazi ni kipato mali, koo na saba nzuri, majumba na magari. Baadhi ya wazazi hizo ndio mizani zao za kuwapimia wale ambao watawakabidhi mabinti zao. Kwa maana akija kijana na jopo la watu wa kwao kwa ajili ya kuleta posa, na ikawa nje ya nyumba ya mzee huyu yamefunga yale magari ya kifahari, wameingia pale na mbwembwe zote, wanaonekana wana alama za neema. Basi mzazi haangalii kitu kingine, atawapokea kwa heshima na taadhima hata kama waliokuja wote ni tariku sala hawasali yeye kuna vitu alikuwa akiviangalia mzazi kwamba hapa na sisi tumeshaukata kimaisha umaskini na ufukara baibai Aa, tutatoka kimaisha kupitia binti yetu ambaye ameolewa kwenye ukoo fulani bwana mizani zao baadhi ya wazazi ni yule mzazi ambaye hamuulizi kijana aliyekuja na familia yake kwa ajili ya kuposa habari za swala hana muda huo kwamba wewe unaswali swala tano wewe unajua kusoma Qur'ani yeye anaangalia tu magari ya kifahari anaangalia kipato kazi anayofanya huyo kijana mshahara ambao kwamba yuko nao ana nyumba ngapi ana nyumba yake moja nzuri tu waache mizani ya Allah tabaraka wa taala alisema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah anasema inna akramakum inda Allahi atqakum na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu atakapokujieni mtu anapimwa kwa hivi hakupimwa kwa mali yule sahaba alishindwa kutafuta pete pete ya chuma idha ataakum atakapokujieni man tardhauna dinahu yule ambaye mtamridhia dini yake wa khuluqahu na tabia zake anajipamba kwa mahasinul a'mal tabia njema fazawijuhu basi muozesheni moja kwa moja mtume sallallahu alaihi wasallam amepitisha amri mmeridhika na hivyo muozesheni paka amekuja hana maana kwamba atakuwa amekaa tu haendi kutafuta asbabi za riziki ah, ah. dini anayo kijana na hulka anayo fazawijuhu amri iliyokuja muozesheni aniamrishwa ni nani ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kijana mmoja amepeleka posa sehemu fulani hali yake si mbaya lakini si nzuri pia kihivyo akaja mtu mwingine eh, ambaye ana kipato cha juu kabisa anafanya kazi sehemu nzuri yenye kipato basi yule kijana wa mwanzo maneno yake yalirudishwa na akawa analalamika pembeni yule binti ameolewa kwa mzee fulani mimi ndio nilipeleka posa mwanzo lakini nilikataliwa bwana kwa sababu kumbe kuna mtu mwingine alikuja ambaye ana kipato kizuri. Dhulma dini. Hata Mtume swalla salam alipotaka kumwozesha binti yake, kigezo hiki hiki alikifanyia kazi. Dini, aliridhika na dini ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Ali ambaye alishindwa kutoa mahari kumpa Fatima mpaka mtume akawa anamuuliza uh, utampa nini Fatima hana cha kutoa mtume akamwambia aina dir'uka alhutwamia ile ngao yako ya vita iko wapi yani mahari ya Fatima ni ngao ya vita aliyokuwa akivaa Ali kwamba huna cha kutoa kumpa Fatima basi tafuta hata ile ngao ngawa wanapewa Fatima Fatima na jihadi wapi kwa wapi si watu wa jihadi wanawake si watu wa jihadi kama wataamua kwenda wenyewe kazi yao itakuwa ni kuwapa huduma ya kwanza wale waliosiliwa katika vita lakini sio watu wa jihadi kutiba alqatl walqital alaina wa ala alghaniyati jarru dhuyuli aina dir'uka alhutamiya mpe fatima Fatima binti Rasul alayhi salatu wasalam ameolewa kwa ngao ya vita. Sasa nani ambaye ana ughali wa thamani baina ya binti yako na binti wa Rasul alayhi salatu wasalam? Sayyidatu nisa'i ahli aljanna radiyallahu anha wa ardhaha. Anasema fasawijuhu muwezesheni illa taf'aluhu, na msipolifanya hilo. Angalia haya makemeo makali, illa taf'aluhu, msipolifanya hilo. Kwa maana msipomwozesha kijana kwa kumpima kwenye vipimo hivi, vikawa hivi si vipimo vyenu mtakavyovipa vipaumbele kipaumbele chako wewe mzazi sio dini wala hulka ya kijana una kipaumbele chako kingine kwa maana hukulizingatia hili la rasuli alayhi salatu wassalam msipolifanye hilo au msipomwozesha huyo kwa kukiangalia hicho takun fitnatun fil ardh itapatikana fitna katika ardhi nyinyi mtasababisha fitna katika ardhi kwa kumkiuka mtume sallallahu alayhi wasallam Naam, wa fasadun arid, na ufisadi na uharibifu mkubwa sana. Mtapatwa na fitna na mitihani na misukosuko, bali kadhalika ufisadi utawapata tena, uliokuwa mkubwa kabisa, arid, mpana, mkubwa. Katika maana ya fitna na ufisadi na uharibifu ambao umesababishwa na hawa wazazi hawa ambao vipimo vyao ni mali na vyeo vya wakwe zao na nafasi walizokuwa nazo katika fitna na mitihani na mafasid ni kubaki wengi wa wanaume na wengi wa wanawake bila ya ndoa peke yake hau ni mtihani kapeleka posa kakataliwa kwa maana binti hakumwozesha na wala huyo hajaoa kwa hiyo walipokosa katika njia hii ya halali ya kukidhi matamanio yao wataangalia njia nyingine na hili nyinyi ni mashahidi juu yake iko mtu anapeleka posa mara mbili na kwenda anakataliwa anakaa anakwenda tena anakataliwa washapendana na binti sasa wanaambizana cha kufanya hapa tutiane mimba tu basi fanya unitie mimba alafu lete tena posa wallahi alazim binti anachua mimba inapelekwa posa wazazi wanakubali kwa kuchelea aibu na fedheha anaozeshwa akiwa ana mimba changa yapo haya kwa jamani ha? wallahi yapo anaozeshwa binti ana mimba changa, ndoa ya swihi au haiswihi? Haiswihi, lakini wameondosha fedheha. Nani sababu? Hawa wazazi hawa, hawa wazazi kwa sababu. Wanamwingiza binti yao katika zinaa ya muda mrefu, huenda wasiidiriki hiyo mpaka wafa, wamezaa wakajukuu wakatukuu kaolewa ni mjamzito hakuna ndoa ya mjamzito ambayo ni sahihi na khilafu iliyopo ya wanawazuoni kwamba ikiwa mimba hiyo imewekwa na huyo aliyemuoa basi hakuna ubaya hii ni kauli imesemwa lakini sio kila khilafu inayokuja inazingatiwa ila ile khilafu ambayo ina maono haddu minan nadhari وليس كل خلاف جاء معتبرا سكل خلاف إنه يكون يلزنغتوا هايا من سيما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكن أما وخليف ونزاك كتك أهل العلم أما كنا كنيومنا الإمام مالك أما كنا كنيومنا الإمام أحمد أما كنا كنيومنا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين na anaweza mtu akaenda kinyume na jumhuri waliokuwa wengi wamemzidi lakini yeye akawa ni mtu wa haki hili lipo lakini katika hili haki ni ya hawa jumhur sababu Allah anasema kwenye Qur'ani wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna na wale wenye ujauzito muda wao ni wao kuvitoa vile vizito vyao aya hii wanasema ahlul ilmi amma inaingia kwa anayetaka kuolewa inaingia kwa aliyefiwa akiwa katika eda yake ya kufiwa anaingia aliyekuwa katika eda ya kuachwa amepewa talaka iko kwenye eda yake ni mjamzito akijifungua kesho kutwa eda yake imekwisha amefiwa na mume wake ni mjamzito, akijifungua wiki mbili baada ya kuzikwa mume wake, ida yake imekwisha. Akijifungua naam, yafaa yeye kuolewa. Sasa kaozeshwa mjamzito kwa tasarufati za baadhi tu ya wazazi ambao hawakuendana sawa na yale aliyoyasema mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika fitna ardhini na ufisadi ni kubaki wengi wa wanaume na wengi wa wanawake bila ya ndoa na kukithiri zinaa, sababu huyu binti atakwenda wapi kutekeleza na kukidhi matamanio ma, ma, ma, ma, yake na mahitajio yake? Akikosa njia ya halali, kwamba kaja wa kwanza kakataliwa, kaja wa pili kakataliwa, umri unakwenda, anajiona kwamba ameshafika umri wa miaka 30, hajapata ndoa, hajavoku ndoa eh, anatafuta njia mbadala nani sababu wazazi kwa katika ufisadi pia ambao utapatikana eh, alghaira bil awliyai kwamba wa huyu binti watakuja kuingiwa na ghaira makaka zake wakiona binti yao au ndugu yao ana mahusiano ametoka mwenye akajiongeza akatafuta mahusiano yasiyokuwa ya halali eh, wanapatwa na ghaira kwamba hakuna anayeridhia hayo yafanywe kwa dada zake mwisho watu wakaja kuingia maungoni wakaja wakapigana eh, bali mpaka wakaja wakauana haya yapo na yametokea anasema الشيخ الرحيلي حفظه الله ووفقه وصدق na amesema kweli bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbil kaaba na apa kwa mola wa alkaaba sadaqa wa sadaqa rasulullah hiyo jumla ni jumla i'tiradhia wa sadaqa rasulullah na amesema kweli mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam wa huwa sadiqul masduq aliposema illa taf'aluhu msipolifanya hilo msipofuata maelekezo yangu Allah anasemaje kwenye Qur'an falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim wasije wakapatwa na fitna kumbe kuikhalifu amri ya rasuli alayhi salatu wassalam jambo hilo hupelekea kupatikanwa kwa fitna mwenyewe akabainisha kwenye hadithi takun fitnatun fil ardh aya inasema an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim mitihani kwa kukaidi na kukhalifu maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kijana mmoja kapeleka posa, ana wazazi wale binti, na haya maneno ananihadithia mwenyewe yule kijana. Kapeleka posa, mama mkwe alipenda kwanza, kwa sababu ni ustadhi, alikuwa akisomesha mitaa ya kwao kwamba kwa nini usimwoe fulani katika wanafunzi wako ambaye ni binti wa huyo mama sasa akasema hakuna shida inshallah niko yaani, tayari niko tayari akapelekwa maneno kwa baba wa binti la kwanza alilolitamka watakula vitabu watakula vitabu yani ah, ustadhi ustadhi dini atamlisha nini mtoto kwa maana huyo ustadhi tangu balehe yake mpaka hapo alipofikia hivyo vitabu kavila vingapi rufu zake za vitabu zimebakia ngapi mbona maneno ya kejeli haya kwa walimu wa madrasa na kwa walimu wa dini kwa nini atakula vitabu lakini baadaye lile jambo likaenda mpaka akaozeshwa siku anaozeshwa baba mkwe hakukaa mbele yani hakuwa akitaka ile ndoa pale mbele msikitini pale kwa ah tunamwezesha huyu huku kama vile hausiki lakini alhamdulillah Allah akawafungulia wale akawafungulia kiasi kwamba baba mkwe akawa ana raghba sasa kwenda kuwatembelea wako zake yani tangu ndoa mpaka watu wamezaa hawajui wajukuu zake mpaka wameshaanza kufuruka furuka wale wajukuu tayari ustadhi ana nyumba yake ana biashara zake Allah anamfungulia mba mkono anakwenda kumsalimia mtoto wake na wajukuu zake nini ah, mwalimu wa madrasa huyu anawafundisha watu kuswali anawafundisha watu swaumu anawafundisha wake zako haole waoa hedhi zao eh, oga yao watu wanaogaje hana mchango huyu hana nafasi huyu mbele ya maono yako mpaka aje mtu ana majigari ya kifahari ana mashangingi ana kadha